altında olayım. Saharı o küçük zannetme. Saharla uyanmayı, uyu oturmayı, oradaki zikre eğilmeyi. O zaman her gün üç nidası var Allah'ın. Dua eden yok mu kabul edeyim. İstiğfar eden yok mu affedeyim. Günahından sıkıntıya düşenler yok mu affedeyim. O da çatlayacak. Çattırın anlatan. evet. Rızk için, ihtiyaç için daralan yok mu? İsteyin de vereyim. Allah'ımız böyle her gün saharla nida buyuruyor yeryüzüne. Onun için bizim ihvanlarımız gösterişle olmamanın için camide namazdan sonra da yapmaz zikrini. Yani saharla kalkar. Kimse görmediği zaman üstazımız da orada oturuyor. Bütün ihvan da oturuyor. Satı kalbinin içinde kalıyor hepsi. Efendi o zaman derste hepsini görüyor. Biiznillah. Dediğimiz hatası yok. Çünkü Hacı Şaban Efendimiz rahmetli Allah kabri pür olsun. Çok ahlaklı bir üstazı bu. Efendimiz'den kağıt yemiş 17 tane kardeş dersine oturmuyorsa bana hiç ders okumuyor diye isimleri verilmiş. Çığırdım diyor, sordum. Kardeş dersini okuyun. Evet efendim. Efendimiz burada isminizi yazıyor. Ders okumuyor musunuz siz? Estağfurullah. Ben üç aydır okuyamıyordum. Bir o aralık geldi. Okuyacaksa dursun ismi. Okumuyorsa ciz Şeyimizden diyor. 17 tane birer birer diyor tahkik ettim, 17'sini okumuyormuştu. Yani bilmiyor demek ne demek canım, Allah kaybolmasın Büyük bir üstaz evladını bilmek. Ben yani Bediüzzaman Said Nursi diyor ki ben nefsimi şeytanımı da inandırdım dediği gibi bizim her yerimiz Efendimiz'e inanmış durumda ki etrafta falan ihvanların ismini ben bilmem kendi hiç görmediği ihvanın ismine haber verir. Yazılmış defterine. O bir. Gittik. Fezkuruni bil ikrari ezkurkum bil emani anin Siz beni bidayette rububiyetimi Allah olduğumu ikrar ile zikrediniz ben de sizi nihayette rahmetimle, inayetimle zikredeyim. Nardan emin kılayım sizi, ataşlara yakmayayım. Böyle yapın. Tedkuruni bil ihlası, tedkurkum bil halası. Siz beni sıdkı ihlasla zikrediniz. Ben de sizi ihlas, ben de sizi halasla zikredeyim. Gelmesin melhuz belalardan koruyum sizi.'' gelmesi, muhakkak olan belalardan koruyun sizi, siz biz, beni sıdkı ihlasla zikredin. Şeytan bile muhterif oluyor. Şeytan. Kur'an-ı Kerim'de. Allahu Teala Hazretleri mel'un metru denince, rejim olununca bir karışıya kalmadı secde etmediğim yerde. Bana hiç mi bir şey sıkı olup geliyor? Ne istiyorum? Ebedi yaşamak istiyorum. Yaşa ebedi. Kulların üzerine musallet olmak istiyorum. Musallet ol. İyiyi kötüden seçersin. Cennete layık kim, cehenneme layık kim belli olur. Bu müsaade ettikten sonra sağdan gelirim, sollarından gelirim, yümlerinden gelirim, arkasından aldatmadığım insan kalmaz, cehennemi lefalep doldururum diyor. Yalnız diyor, muhlas olanlar müstesine, ihlaslı, Allah ihlaslaştırmış muhlas olanlar, onlar başka, onlara gücüm yetmiyor diyor. Allah'ımız da ihlaslı ibadetimi. Her şeyinizde Allah'ın rızası bulunsun. Gelişinizde, gidişinizde, yiyişinizde, içişinizde, duruşunuzda, ziyaretinizde hep Allah rızası için olsun başka bir şey olmasın. Yani araya bir şey katmayın. İhlas'ta. Çok haber verdim, şimdi haber veremeyeceğim. Mutlaka ihlaslı bulunmamız lazım. Oo ne cennetin ümidiyle, ne cehennemin korkusuyla, ne kimsenin iyi demesiyle, ne kötü demesiyle hiçbir şey bulunmasın. Sırf bana benim için ihlaslı olarak zikredin. ben de size halasla gelmesi melhuz olan belaları kaldırmayla şeytan yaklaşamaz. Ruhunu kabz ederken yani semtine gelemez imanını alamaz ihlas. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bir yoldan gittin mi şeytan öteki caddeye geçermiş. Hazreti Ömer'den korkuyormuş. Çok şeytanı korkulanlar var. Şeytanı korkulanlar var. Onun için kardeşim neye çalışalım? Biz mizatı ziyarete gittik de İstanbul'da Efendimizin gönderdiği yere giderim ben büyük adam deyip büyük adam deyip duyduklarıma gitmem. Çünkü kalbimin muhabbetini çatal kazlık etmem. O da varınca keramet gösterir, keşif gösterir. İnsan aldanınca olur. Gökte uçmak, suda yürümek ne bir şey değilmiş, şeriata tıp tıp tıp da uymamış keramet. Efendimiz o keramet sahibi. Onun için ötekilerde hiç yok, ötekine Kuş da yapıyor böyle uçuyor. Kurbağana yapıyor. Sivrisinek de gökte böyle uçuyor. İnsan ve lekad kerremne beni Adem. İnsan mükerremdir. Onun için. Oraya, nereye giderse oraya giderim. Gittim. Bak. Ee, da hafız yatmış Ali Haydar Efendi. Orada da görüştük. 18 sene mi ne geçiyordu? Siz de Hicaz'da görüşmüştük dedi. Evet isimlerimiz yazdılar, verdiler. Şey. Kulağa duymuyor. Memnun oldum. Sonra ziyaretiniz kabul oldu diye müjdeler. Ziyaretiniz kabul oldu. Elhamdülillah dedi. Çünkü ben bir rütbe verici sahibi bir kumandan değilim ki size rütbe takayım parada zengin değilim ki para vereyim. Siz ne paranın için geldiniz ne rütbenin için geldiniz. Buraya İhlaslı şekilde Allah rızası için geldiniz. Öyle olunca sizin gelişinize göre varışı Allah'ın rızasıdır. Allah razı oldu size. Oğlum dedim, amellerinizin içine bir şey karıştırın bu her sohbette derim. Teyip yeniden alsa da yine derik. Çünkü lazım olan şey. İnekleriniz, davarlarınız varsa sağdın mı kan gelir. Süde kan karışırsa yenir mi? Yenmez dedi şöyle yazdık yeniden yazmayalım diye. Evet yenmez dedi. Necistir kan. Ameliğin içine riya katışıyorsa o şeytan kanıdır. Birinci kat semaya vardım bakarlar sen bunu nuraylık için yapmışsın. Yüzüne çarpılan Yani riyalı amel kabul olmaz. Şirke hafidir bu. Her şey Allah rızası için. Hem Allah'ımız hem Muhammed'imiz sallallahu aleyhi ve sellem Celle Celaluhu ikisi de buyuruyorlar ki kullarıma müjdele. Benim için ziyaretleşenlere ziyareti sırf benim rızam için olanlara bir, bir. İki, seviştikleri benim için olanlara söyle. Sırf Allah için sevişeceğiz. İki, ikramları benim için olanlara söyle. İkram ediyor ya, kahvaltı veriyor, çay veriyor ya, bir hizmet ediyor ya, Allah için. Beni beğenirler mi ola, beğenmezler mi, giydin mi olmadı. Sırf Allah rızası için ikram edenlere de söyle. Benim için itimat edip de dost olanlara da, bana itimat ettiğinden dost olmuş bu zattan hiçbir şeyime zarar gelmez. Dünyada varlığıma, neşeyime. Yalnız menfaat bilirim ben bu zatla görüştüğümü, başka hiçbir zarar hissetmiyorum diye böyle itimat etmiş de dost olanlara benimden muhabbetim tahakkuk etmiştir. Ben de razı oldum o kullarımdan. O kullar inşallah bizi etsin. Allah için görüştürsün, Allah için seviştirsin, Allah için ikram ettirsin, Allah için itimat ettirsin, öyle oldu mu diyor, benim de muhabbetim tahakkuk etmiştir. Allah, ben de muhakkak seviyorum. Ya, çok gelenler öyle oluyor arkadaşçıklar. Allah'a Tezkuruni bil ihlasi okumuştuk. Tezkuruni bil a bil a taati ezkûkum bil muhabbeti. Siz beni taatla zikredin, ibadet, namaz kılın, oruç tutun, hacca gidin, zekat verin, ibadetle, taatla zikredin beni, ben de muhabbetle ve muavenetle zikredeyim, size muhabbet edeyim ve muavenet edeyim, yardım edeyim. فَذْكُرُونِي fi mele'in minen nasi erkurhum fi mele'in minel melaike siz beni insan toplulukları içinde zikredin ben de sizi melekler cemaati onların toplandığı zamanda anayım bu kulumdan razıyım bu kulumu affettim diye orada sizi de ben de zikredeyim isminizi anayım daha diyor şimdiye kadar böyle Allah diye toplanıp da diyor Peygamberimiz dağılma vakı olmadı. Daima toplanıp da dağılmadan evvela affederim okullarımı. Bunun için tarikat Aliye bildiğiniz gibi de. Ancak o topluyor bizi. Allah üstazımız ömrünü müjdat etsin, ümmetinden ayırmasın. Toplanın toplanın zikredin. Fezkuruni bil istislami ezkurkum min nuril islami siz beni bana teslimiyetle zikredin. Tam bağlanın Allah'ım diye ben de sizi İslam'ın nuruyla kalbinizi ve kalıbınızı münevver etmekle zikredeyim. Hak dini, Kur'an dini bir cilt 542'de ve gayri yerlerde de var. Kitap bandalıydı. Kitabul Ezkar Estağfirullah, Bismillah. El-Turu Vele zikrullahi ekber İnne salate tenha anil fahşai vel münker Vele zikrullahi ekber Namazdan, abdestten bahse girilsek çok uzun olduğu için buradan alıyor. Kulların muhakkak zikrullah daha büyüktür. Amellerin içinde zikrullah daha büyük. Allah'a anmak nerede var? Kulun Rabbini zikri her şeyden eftaldır. Kulun Allah'ın zikri her şeyden eftaldır. Yatırsın. Namaz zikri müştemil olduğu için her taattan daha büyüktür. Allahu Teala'nın kulunun zikri kulların Allah'ı zikrinden daha büyüktür. Allahu Teala'nın kullarını zikri demek husnu kabulü, husna ile mukabele etmesi demektir. Husna ise cemalullah'tır. Zikrin mukabili Allah'ın cemali, ba kemalıdır. Allah bizi zikirden, fikirden ayırma ya Rabbi. Şöyle kalsın be. Allah. Oo. Doğru köşeyimiz zikirler devam etti biiznillah. Burada kararlamıyor. Ne o gün ne Biz nasıl yapıyoruz? Şuraya koysun koyunca içeriz. Hadi dağılın. Nedir bu kenzi mahfiken nümayan oldun cana Nedir alemde her madenlere kan oldun cana Sen ol zat muallasın Nazirin yok senin amma Nedir Seni bu bağı dehr içre kimesine bilmedi dersin Nedir dilden dile alemde destan Demişsin sen semavatü zemine sığmazım asla Nedir müminlerin gönlünde pinhan Yakarsınlar hicrana veli aşıklar her dem Nedir vasılın nagah derde derman oldun cana hmm. Bu zatini mahvedip her varlığın aldın Nedir canın da anın Yine cananımdun cana Allahu. Çayım zikrullah daha büyüktür. Kulun Rabbinin zikri her şeyden eftaldır. Namaz zikri müştemil olduğu için zikri cemiyetinden bir taattan daha büyüktür. Şimdi Allahu Teala'nın kulunu zikri kulların Allah'a zikrinden daha büyük. Allah'ın zikri daha büyük. Allahu Teala'nın kullarının zikri değil mi? Hüsnü kabulü ve husna ile mukabele etmesi demektir. Husna ise cemalullah'tır. Cemalullah cennetten neden? Her şeyden daha Herkes cennetine dönmeyi istemeyecek cemalullah'ı görünce. Kollarından sürüyü sürüyü götürecekler cennetler. Cennet cennet derler bir evine birkaç günde isteyene bir anlar bana Allah seni ayıklar et seni. Böyle olmuşsun sözler. Yalnız bununla cenneti küçültmek günahtır. Cennete girmeyince cemalullah görülmez. Ve kur rabbeke fî nefsike teberru Allah ve dünel cennet. Kavlik بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ El-Araf suresi Rabbinin içinden Rabbinin içinden yalvararak korkarak fakat yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret gafillerden olma kendin duyacak kadar Allah'ın zikri hayrü zikir el hafi hayrü rızık mayeti zikrin hayırlısı gizlisi, rızkın hayırlısı sene seneye kafi gelen. Sene seneye kafi geldi mi, İhvanda ben bunu tecrübe ettim, vasiyet ediyorum Hepiniz, Rızkını tamam bulan adam başka bir şeye dalcınır da, birileri zengin oldu, bak otobüs aldı, ben de şu an kopuşacağım, buna. Dedim mi Allah-u Teala kör mıh ediyor o ihvanı. Çünkü sona etme için yetiyor canım rızkı e, sene seneye kafi geliyor bir derde düşüyor ki efendim çabaya benim bir kardeşimizle rast geldim 60 yaşında 60 yaşında birisinin hiç çocuğu birisi bir dezgaha kurmuş ikincisini almış gelmiş Hicaz'a işçi gidecek diye ben içim bilip duruyor şöyle işçi gireceği diye develeniyor adam ama bildirmiyor bize umre yapayım diye. Biz sen misin umreye aşık? Yalancı adam. Yazık oluyor. Ben bundan çok acıdım. Eskiden tecrübemiz geçe geçe bir kaldık. Yapma Allah'a söylesin. Allah'ın verdiği rızkı beğenmiyor gibi olur. Gitmiyor bana bina Her teşkilatı yerinde var. Yine o yaşında işçi gideceğim. Tek çocuğu yok ya. Ailesi ağlıyor. Ötekinin de ailesi ağlıyor. Öteki de gitmiyor ya diyor. Ne diye dalcınıyor diyor. Ya eller diyor. Şiirsin de diyor. Yani zenginleşsin de biz böyle kalalım. Öyle mi diyor. Olmaz bunlar. Ne bunlar. <laughs> Oo, şuraya, şöyle aşağıdan insin hocam, kısalmasın hadi. Ya kardeşim, yapmayalım Allah'ın sıvırtımız yapalımız, dünya için geldik, ahiretin için geldik buraya. Hep dünya mezrahatın ahiret, dünya ahiretin mezrahasıdır, tekitleridir. Verdiğine bin şükür, Allah'ın verdiğine bin şükür. Bakmıyor, aşağı insin. Kur'an var, Bakın şurada. Rabbini içinden yalvararak, korkarak fakat yüksek olmayan bir ses sabah akşam zikret, gafillerden olma, kendini duyacak kadar Mevla. Zikrin hayırlısı, izli zikir. Allah Allah, başa başa. Allah Bizde tecrübe yoktu evimizde. Böyle gecesine toplandılar. Hepleri var bilirler. Allah, Allah, Allah. Hiç destek gelmiyor. Gelmiyor zorla da. Kardeşim öyle de, böyle de. Allah'ımıza duyuracağız. Bunlar duysun diye. Nasıl? Genç adam dışarıya çıkmasın. Her zaman sohbet sohbetimiz. Gelin bir hep Allah. 8 saat uyuyu almışlar hükümetle. Öyle uyuyor. Yani Allah da diyemiyor. Allah'a ağlıyor, gözü boşanmış. Böyle Allah'a bize anlaydı. Bunun için böyle Rızkımızı da kifayet miktarı bulduk mu? Kimseye muhtaç olmuyor. Hacca gidebiliyor. Misafir kabul edebiliyor. Misafir kabul edebiliyor. Orada bir tecrübe var, duyuluyor bir kelesi. Ondan sonra misafir kabul edebiliyor. Misafirin yatacağı odamız var. Yani teşkilatın güzel düzgün, daha debelenmenin lüzumu yok. Anladayım isterseniz. Yani rızdı kendine kafi gelen adam artırayım diyorsa doğru söylen artırırsa 300 bin lira fazla olursa namazı huzurla mı kılar, huzursuz mu kılar? Böyle ne alsa falan. Bir yerde hakkım saçıyormuş oraya. Daima bu yani daha yukarısını. Onun namazın, zikrin vesveseli mi olur? Yoksa rahat mı olur? Doğru söyleyin. Geçiminden çok aşağı borçlu olursan, 50 bin lira, 100 bin lira borçlu olursan, namazı kılarken huzurlu mu kılan Huzur. Huzursuz kılar mı? Çünkü vesvese hiç durmaz. Niye? Nereden kazanım? Allah'ın elinden. Onun için Peygamber diyor ki zikrin hayırlısı e, kifayet miktarı. Zikrin hayırlısı kendin işitecek kadar gizli zikret. Ben duyuyorum bunu. Ben duyuyorum. Onun için akşam gizli zikir çok ert Şahin Akşibel'in Efendimiz böyle bir sohbette oturuyorlardı. Sesirullah Aziz sohbette birisi şurada girdiğine Allah! Bak, bunu reddediyorum dedi. Tarikattan mevcut. Ama Allah diye Girdi böyle. Bize dedi, sen dedi, Şeyhim ne gafletten de ben gafletten uyandırayım dime oldu edepsin. Şeyh yandı öyle bağırmazdı. Bu değil mi? Bir. İkincisi Allah uzakta gibi var. Allah hazır nazırın biri. Ben cezbe halim. Cezbesini zapt edebilirdi. İradesi var. İradesini kullanmıyordu ifadesinde bulunan kalpler öyle sükunete gelince ya bu tanrım yani Kayseri'de çok olur. Allah! Dedim mi çünkü rahatlanan halde hazır bulunduğundan hey diyorlar hepsi birden hepsini cezbele zannediyor. Değil kalp böyle duranmış. Bizi diyor kalbimiz duranmış Bir patlıcak suyu o suyun üstüne atarsan niye de dalgalarına rahatsızlık eder bize rahatsızlık Böyle üç beş tane sayıyor, onun için reddediyor. Onun için kardeş, bu sohbete niye emir verirler bana, hani pencereyi dışarıya çıkmasın dedi mi? Bu emirdir. Ehli keşif bir kardeşimiz var. Ehli keşif arada gitti halinde. Zikrediyor, kanaatınız olsun, derek Allah Allah. Allah. Allah savcım sana. Allah mürakafatlarını görsün. Mürad Efendi'ne de bağlısın. Allah Bir daha ki kardeşin birisi Allah, Allah, Allah diyor. Dur, dur, dur. Abi şeyimiz gel, neşemiz gelsin. uzat sürecini. Biz derdik. Bunun için biz şeylerle sabit böyle şahitler ile ispat edilmiş şekilde böyle olmaz. Edebe riayet edilir bunlar rızası için. Ya eyyühellezine amenü kurullaha zikran kesire ahsat. E, Biri değil. bütün şeref imanla şeref ya falan iman bitmesini omuzuna takandılar. La yolunu emel dedim. Al bütün bunlarla çıktı. İmanı ben Allah'ın çok zikredin. Zikri kesir yapın. Doymadım sıra varın varın tekrar alın deyinceye kadar sonra zikrini beş milyondan kısa çağırıyor. Bin iki bin, iki bin beş bin, beş bin dört bin, beş bin. Ne Nara zikreden sen dedi hocam birine efendimiz beraber yoldaş olduk dedi. Efendim şu ara zikredilmez. Uçak dönmez kaçar. Tamam işte elimi koyuyorum da Arapça ilim okuyundu. Onun için dedi işte oraya çok şey vermiyor. Ne diyorsun sen Biz onun ustasıyız. Mektepte çoğu okuduk dedi. Üç saatte hiç insana yani zekası aç olmaz. Üç kahveltiden bir saat sonra sabah kahveltisinden bir saat sonra zekan yok dedi. Ben bunu böyle kabul etmiştim. hiç saatten ağır ziddeden kutsan bir hırı. Saati boş ver. Böyle mimrani yedin ki أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات